Hola, moi ben, feliz ano, Elena Feliz ano 2026 que, uh. cando, cando empezamos no Teleclube? Pois pues xa... É o segundo feliz ano. Así, eh? Así o sea que, que empezamos en 2024. Máis de dous anos levamos. Sí, wow. será, sí. Bueno, creo que tes como unha especie de resumo preparado para sobre que como foi a o Teleclube ata agora, non? Si, sí, o Teleclube do 2025. Imos facer como fixemos o ano pasado, unha lista das nosas películas favoritas do ano pasado. Si, sí, eso é o episodio de hoxe, é verdade, que é sí. un especial. Eh, e eh, bueno, como como ano pasado e como os profesionais que somos. Claro, o sea, como... que somos super profesionais. Moi profesionais, e como os críticos <laughs> reais claro. normalmente dos periódicos. A ver, somos críticas reais. Sí, totalmente. <laughs> eh, Eh, imos facer como fan eles que, que eh, pan normalmente ponen na súa lista as súas pelis favoritas que saíron en Galicia en 2025. Claro, iso que imos facer hoxe. Iso claro. que imos facer hoxe. Pero que... comentabasme que además vas facer, sí. no? Unha sí, sí, especie sí. de... Vale, antes de empezar quero avisar que se si escoitades un ruido de fondo é que hai un extractor, non o podemos controlar porque estamos grabando nunha cociña e, bueno, é unha, unha larga historia. Ah, sí. A cuestión é que se escoitades ese ruido, por iso aí lamentamos. E nada, imos comezar entón. Vale, pois nada. Así que falando do ano 2025, iso, que nas nosas listas igual verás unha peli que otras listas de otros países salieron en 2024. Hay pelis que van a salir este año que van a estar en los Oscars porque no ainda no en salas en Galicia, así que no están en esas listas. Bueno, dicho eso, em, en 2025 eh, nos fixemos 17 capítulos eh, por directores de Brasil, Irán, Estados Unidos, eh, Suecia, España, Grecia, Inglaterra, Galicia, Cataluña, País Vasco, Escocia y Noruega. Wow. Eh, 35% das pelis que vimos foron dirixidas por directores da Península Ibérica e máis de 40% das pelis eh, que vimos foron dirixidas por mulleres. Eh, así que este ano esperamos... Chegar máis ao 50-50, non? Ao 50-50, eh? Casi chegamos, pero, bueno, a ver, intentamos este ano. Um, e tamén imos intentar seguir poniendo un enfoque en eh, películas que saen tanto de Galicia como da Península Ibérica, eh, <clears throat> e tamén do cinema eh, internacional. Que gusta nos ver algunha peli de Hollywood, pero tampouco é o que máis nos gusta facer. Así que un pouco facer eh, un pouco de todo, de todo o mundo. Así que moita graza por escoitarnos eh, en 2025. Eh, que pensamos, creo que vos que foi un gran ano de cine, ¿no? Uh -huh. o sea, para, mí, para mí foi un pouco difícil facer a lista este ano porque vimos moitas pelis moi guais. Um, eu estaba re revisando a miña lista e comparado co ano pasado, moitas que saen nesta lista saíron, xa, o sea, fixemos no teleclube, uh -huh, que sí. creo que foi o contrario o ano pasado, tipo, sí. moitas, así que escollimos pelis que, que nos gustaron moito. Um, así que nada, xa está uh, Lista para empezar Sí, hai que decir, vaya traballazo, que guai Non, non sabía que estabas facendo iso Notase aquí que en eh, o serio é a desastre Non, é <laughs> Que diz, que diz E nada, pois comezamos entón co capítulo de hoxe Vamos Vamos Un pueblo se compone de varias entidades. Por ejemplo, la parroquia, el ayuntamiento, el teleclub, Eu quero empezar dicindo que odio facer listas, vale? Isto é algo que lle encanta a Vince e eu obviamente pois fago porque creo que é importante e creo que a ver, está guai ter listas, pero eu odio facer listas, dáseme facer facer listas, creo que se notou o ano pasado que ni siquiera tiña as 10 preparadas. <laughs> E este ano, a ver, eu collen as que máis me gustaron son incapaz de, de ver ben, o sea, eu sei máis ou menos cal poño de primeira e tal, pero o resto para min é complicadísimo, o sea, se me dá. Claro terriblemente mal facer listas. Eu só metín as pelis que máis me gustaron e despois as organicei pois un pouco por criterios, pero... Si sí, é divertidísimo. Mm, depende. <laughs> Así que nada, eh, bueno, eu vou empezar, bueno, eu metín as películas que, que en algún xeito pois máis me, me chegaron e é así. Eh, eu teño de número 10 algo, algún <laughs> que non te gustou nada. Ai, pecadores. Sí. <laughs> Porque pasei moi ben vendo. Sí. Eh, parece unha película super entretenida, pasei non moi ben eh, e encantoume, o sea... Está tendo moitísimo éxito, sí. tanto outras listas de top 10 de outros críticos, tanto como nos premios. Está nos, os Globos de Oro, isto... Sí, sí. Oxe, creo. Uh -huh que ah, son hoxe, eh? Creo que sí. Um, e despois sí. nos Oscars seguramente vai estar presente. Falei con moitos amigos que dixeron o mesmo. Sí, sí. A mí, xa eu, a mí gustoume a primeira metade. Despois, cando chegan os vampiros, a verdade é que me pareceu... Claro. O sea, a mí encantaron os vampiros, pero que sabía, aparte cando puxen, dixen, buah, que guai, porque esta va a xerar debate, que ao final está guai que nos gusten películas diferentes, sí, non? entón... no nos pasa moito. No, pero, por eso, entón sí. isto está guai, ¿no? Porque, se, porque aquí podemos demostrar que non estamos <clears throat> compradas, non? Que, no. <laughs> que son películas que realmente nos gustan ou non. Non, isto non nada. <laughs> Cale a tua película 10? Eh, a miña película 10 é eh, unha que acabamos de facer no Cine Clube que era eh, Ciudad sen sueño uh eh, -huh. Ciudad sen sueño, sono, uh <laughs> -huh. como se diga eh, eh, que para mí foi un descubrimento total ver esta película de Guillermo Galo Galoe que nos adentra na Cañada Real con actores non profesionais que realmente viven neste asentamento irregular, sus nas aforas de Madrid, dende onde podes ver as, as catro torres. Parece-me unha obra magistral de realismo social, con algún toque de realismo máxico tamén, eh, no que dous rapaces, Tony e Bilal, fanse mano ma maiores nun contexto de precariedade, pero dentro de unha comunidade que rexeita as normas do mundo capitalista, Eh, eles están intentando atopar o seu sitio no mundo e nos acampañolles eh, no seu camiño eh, no que as súas familias tienen que decidir si quedarse ou marchar eh, é unha película superhumanista eh, que feita con máximo respeto á comunidade eh, sí que está feita por unha persoa de fora da comunidade pero ele está moi consciente disso e creo que consigue dar eh, voz a esas persoas para que tenen un lugar onde antes estaban ausentes e eh, para que poden contar as súas historias na gran pantalla. O sea, a min gustoume moito. Si, sí, eu teño tamén, pero máis arriba. Faime ah, gracia porque eu digo pecadores e despois paso e ti, e ti fas... No, está guai, eh? pero igual debería tamén explicar un pouco <laughs> <laughs> explicar un pouco máis de que van as películas, pero sí. teño en conta para as seguintes. Sí. Pero vale. esta, esta pero, eh, en que número? Bueno, Ya veremos. pues, pois, xa veremos, pero, vale, si teño máis arriba, después, sí, sí, porque a min esta peli pareceume moi guai e mm. e aparte iso, como que o facela tan de forma non profesional parece, non? O sea, sí. gustame moito cando unha película chega tanto con tan pouco, non? Eh, eh. O sea, non, non con tan pouco, porque ao final é un traballazo, pero quero dicir que non fan falta grandes efectos especiais, non? No, exacto. Sí, sí, sí. Eh, vale, eu na seguinte, na número 9, puxen romería. Ajá, interesante. Sí, porque a pesar de que sí que teño críticas como galega a Romería, eh, pareceme unha peli... É que eu metín moitas pelis simples, quitando pecadores e creo que metín outra así máis grandilocuente. Uh -huh. Gústame moito as pelis que iso, que con moi pouco chegan, non? E, e Romería ao final, pois jo, ao final é unha historia moi persoal, pero que ata pode ser extrapolada, non, a máis persoas, non? E, e como que toca o tema da droga dunha forma diferente a outras películas que teño visto. Entón gustoume iso e ao final tamén o tocar un tema pues eso, que en Galiza pues tocou tanto me a min gustoume. Mm. E eso que entendo as críticas que se lle teñen e mm. entendo a crítica sobre todo como galega, a min sí que hai cousas que non me gustaron e me parece que ás veces ten un pouco efecto Vicky Cristina Barcelona, pero mm. Pero bueno, eh, pareceme unha peli sí. guai. A min gustoume eh, porque despois falei con moita xente que non lle gustou sí. nada. Sí, por iso, eh, son eh, consciente. Era, sí. eh, sí, unha película polémica, especialmente aquí en Galicia. Ah, eu teño que dicir que a mí me gustou máis que, que a moita xente e creo que os actores o fan genial. Uh -huh eh, a última hora non me gustou moito cando de repente faro o flashback Porque dos pais. Sí. Eh, pero sí, no, a min, a min gustou a romería tamén. Catesti de nove. Eh, a miña número 9 Eh, tamén é outra peli que vamos facer hai poucos meses que é Die My Love, uh, Mátame Amor, a peli Ajá. de Lynn Ramsey que fixo con eh, Jennifer Lawrence. Uh, Lynn Ramsey non quería facer a peli porque pensaba que era estaba moi que era unha peli moi parecida ao que fixo en eh, temos que falar sobre Kevin. Uh -huh. Pero Jennifer Lawrence convenceu unha de que non era o caso e eu, creo que realmente tiña razón Jennifer Lawrence que con, consigue facer unha peli sobre a maternidade e sobre a depresión dunha forma moi distinta. Eh, e ao final parece como algo moi serio e escuro, pero é unha comedia, eu creo que sobre todo. É moi graciosa e pásase ben vendoa. Eh, Jennifer Lawrence creo que dá a mellor interpretación da súa carreira, eh, audaz, increíble, unha bomba de, de actuación. <clears throat> bueno, e vai sobre este unha muller que vai a o montana rural despois do nazo, o sea, e ten o nazo, nacemento do seu bebé con Robert Patterson, que fai de un pai infiel e, bueno, non é mal home, pero tampouco tan bo, non sei. Eh, tiene una banda sonora increíble, uh, dirección y son em, impecable, especialmente los sonidos que te molestan mucho, como un puto can horrible. Eh, y bueno, no sé, tanto la actuación de Lawrence y a maestría visual y sonoro de Ramsey, para mí fai que sea una peli visceral <clears throat> que te entretén, eh, pero también que comunica un mensaje muy feminista sobre maternidad que consigue ser diferente que temos que falar de Kevin uh -huh. o Salve María que vimos outros a... non é ten algo diferente que decir moi pouca xente a viu perdeu moitos cartos no cine creo e dame pena porque creo que merece a pena verla uh -huh. sí. Eu non a teño na lista, pero sí, o sea, é unha moi boa peli. <laughs> non te vou dicir que non. <laughs> Gracias. Eh, vale, eu a seguinte que teño é unha que dubidei porque Eh, o sea, sei que aquí se estreou en 2025, entón entendo que sí que entra, non? Eh, uh -huh. A rapaza da agulla. Uh -huh. Sí que entra, non? Sí, sí. Eh, quizáis porque desta película fun sen idea. O sea, fun buscando, fun, non tiñen ni idea, dixéchesme, venga, veña, neste capítulo facemos a rapaza da agulla e fun alí sen en ler absolutamente nada. Sí non sabía que a historia estaba baseada nunha historia real, de feito, co cal, cando xa dixen, ostras, a descubrir o final da película, porque creo que o pon o final da película, ou descubrirno despois, sí, o final da película, así, ¿no? sí. Mm. Eh, gustou un montón. E aí como como plantexa o tema da maternidade, das mulleres que queren deixar de ser nais, de todo a sociedade como te critica cando non fai nada por ti, non? E gustou moito incluso a figura da, bueno, non vou facer spoiler, pero da da, da coprotagonista, non? Sí. Porque como que incluso che permite vela cun ollos que non sempre se ven así a este tipo de mulleres, non? E me parece moi interesante nese sentido. Ademais, foi feito estar en blanco e negro e aínda así ser moi... Bueno, e mm. tamén como toca o tema da guerra mundial, o tema das guerras, os feridos, a xente rara, a xente que queda demacrada, non? Todo este mm. rollo gustoume un montón. Pois xa tenía esta máis alta na, na, na, na miña lista tamén, pero diré que estou totalmente de acordo. Claro, é unha desas pelis que foi nominada ao Oscar de mellor peli internacional o ano pasado. Uh -huh con películas como Emilia Pérez e Ainda Estou Aquí, que creo que tiveron moito máis fama. Uh -huh. Pero gustoume esta moitísimo máis que estas outras dúas, teño que decir. Um, pero un pouco o que dixeste tamén entrei sen saber nada de nada, e creo que cada cinco minutos entendía que era unha peli distinta. Uh -huh. Como non, non sabía que esperar desta película, con este título e filmado en blanco e negro, sí, sí. pois, pois non sei, pero encantoume. E eu que dixi, creo que as dúas actrices principais que son Vic Carmen Son y a Incomparable Dirmholm, no, perdón, no sé cómo se di, no, eh, que iso, que é a coprotagonista, que o fai, genial. Um, é unha peli escura que retrata un mundo que parece un inferno para xente que intenta atopar un lugar para vivir ou sobrevivir um, neste mundo tan inhóspito eh, e, e mostra monstruos que non son simplemente monstruos. Uh -huh. Ou sí que son, o igual pareces un monstruo e non eres un monstruo. Ou, ou faz cousas moi trusas, pero eres, sí. igual é máis complicado. Um, sí, bueno, xa igual farei máis, pero eh, encántame esta película, me mm. encanta. Moi ben, a seguinte que puxeche ti? A seguinte que puxen eu eh, unha peli que non fixemos no podcast. Uh -huh. Creo que a viches ti tamén, On Falling eh, sí. sobre eh, unha, unha rapaza, bueno, está feita por unha directora portuguesa. A de a, de a rapaza que traballan en <clears throat> Inglaterra, non? Eh, sí, sí, sí, sí. En, en Escocia, Escocia nun almacén de Amazon. eh, Está feita pola directora portuguesa Laura Carreira, creo que é o seu debut, creo que foi a súa primeira película. Eh, é algo moi o estilo Ken Loach, eh, unha sí. obra de realismo social que te mete na vida moi solitaria. y tristísima para mí, la protagonista, em, que pasa todo el día soa andando por los pasillos cheos de merda que la gente compra, que compramos, bueno, yo casi nunca compro nada online, pero bueno, que la gente, que la gente compra online mientras eh, un aparato que ten eh, está pitando todo el rato si está tardando demasiado. Es, un agobio, eh, ¿verdad? un retrato devastador Mm, deste mundo e, e outra obra, obra que mostra a frialdade e inhumanidade do noso mundo actual. E ela está moi enganchada ao móvil tamén, e incapaz de facer vínculos reais sin de que quere. Eh, busca conexión, pero está tan consumida polo seu traballo mundano e o seu móvil <laughs> e as facturas que ten que pagar que queda atrapada nun bucle sutilmente cruel que parece inescapable Um, é unha crítica brutal, pero ao mesmo tempo é unha película moi humana e, e, e igual optimista ao final tamén. Um, non sei, o sea, pareceume moi guai. Eh, eh, um... para min é a peli que resume moi ben o capitalismo no que vivimos, sí. no? O sea, o mundo no que vivimos agora, non? Sí, sí. sí. Non é tan brutal como a rapaza da agulla, pero estás, estás fatal igual, non sei. Mira, eu iba a metela e ao final metín outra semellante porque sabía que ibas metela ti. Ah, moi ben, vale. <laughs> Para ter variedade. Porque de feito a seguinte que vou dicir uh -huh. eu é non é se, non é semellante, pero toca tamén un tema que é Quenda de Garda, que tamén habiche ti en en, en Cine Europa, no? Isto non falamos da no Teleclube. Cal? Kenda de Garda. Eh, ah, sí, sí, sí. sí, sí acordaste? Ajá, sí. Uh -huh. Que non sei como se chamaba eh, a versión original. Late Shift en inglés, Late non sei se si será o título en... Sí. Eh, claro, no sé que si a película alemana, era austríaca, era sueca. ¿no? Austríaca, non era? No, sueca. sueca. Ah, a protagonista é austriaca? Sí, no? eu creo que era en no. Austria, eh? porque era Austria alemana. Era Austria, non? Eh, sueco-alemán. Era sueco-alemán? O, o lingua, a lingua que falan. Ah, vale. No. Sí. Es sueca, Es sueca. Perdón, a actriz estaba na peli esta de Sala de Profesores o ano uh -huh. pasado, pero non é alemana, creo que é... No, sueca non, a Suiza. A Suiza, eso, Suiza, Ay, Dios no, mío, perdón, que lío, que lío de, de países. Suiza, sí, Suiza. é Suiza, xusto, eres Suiza. Uh -huh. Pois, porque me parece que unha peli que toca un tema tan fundamental e ademais que é unha peli que non é unha peli. Ti, cifas unha, unha quenda de garda. Mm. O sea, eu saín da peli cansadísima. Sí, sí, sí. Sabes? Porque foi como se fose eu a, a enfermeira. Bueno, para a xente que non a coñece vai de unha quenda de garda dunha enfermeira, non? Sí. E aparte, pues toca temas, non? Como a privatización sanitaria, porque hai, hai pacientes de primeira e de segunda, fala de todo o que deixa a xente de lado por axudar, non? Por estar aí traballando, fala do deterioro, non? E de feito, é unha película que non esconde nada a súa mensaxe, porque remata con esta mierda que viven todas sí. as eh, enfermeiras en Europa e hai que axudalas e tal, non? Sí. E entón, pareceme guai nese sentido. O sea, é, non é unha É raro, non? Porque non diría que é unha peli en sí, o sea, é unha peli, pero non é unha peli, é unha é, é sí. ti, ti traballas con ela, non? Sí. E tamén me fascinou que isto me dixeche ti tamén que eu non vi máis pelis desta muller, creo pero que sempre fai moi bo traballo imitando os traballos que ten eh, que... Actriz, que Actriz, a súa última sí. peli era a sala sí. de profesores, que era profe... E que profe. decías que era moi eh, realista, non? E aquí é unha pasada, porque sí. ti a ves traballar e parece, parece que é unha enfermeira. enfermeira. O sea, non parece... <clears throat> parece tal cual, non? Un pouco como lle pasaba a, a Ematria, a protagonista, que se meteu mm. moi ben no papel de ser pescadora, non? E sí. de, pues aquí o mesmo, non? Como sí. que se nota que estivo entrenando ata que conseguiu, non? Sí, sí. E entón por iso metín, porque me parece unha peli guai nese sentido. Sí, esta, especialmente me gustou a primeira hora. Eh, despois o final pareceu un pouco sentimental. Si, sí, ao final perde un pouco, pero... Eh, pero sí, o Sea... Pero me parece unha peli porque aparte non son pelis que se fagan normalmente así, no Entón dixen, va... E aparte, este ano porque de meter un falling, pero dixen, vou meter esta porque ten unha mensaxe parecida ao final, no? Sí. O sea, non ten nada que ver a peli en sí, pero sí que a crítica que falla determinadas cousas. Sí, non? bueno, entón- como as dúas pasan tanto sí, tempo Por os pasillos, tan agobiadas no seu traballo sí, exacto, e... que... que... Traballas en ambas un pouco, non? Que respeto entón... te dá para as enfermeiras, sí. Dios mío bueno. bueno, e para e para as persoas que traballan en traballos de merda, sí, sí ¿no? Tamén. Decir, porque ao final, en fin. Así que sí. Calme ti ti seguinte. Mm. Non sei cantas levamos. Eh... Eh, eu estou no número 7 agora. Vale, pois pues, entón. No 7? <laughs> sí. Só? So, wow, caramba. <laughs> Sí. Como falamos? Pois pues, veña. <laughs> moito ánimo. Eh, o número 7 que teño, non sei se a biches ti, unha peli catalana, é o debut do seu director que é Jaume Claret Muchart, se poñe? Eh, chámese Estrañi Río. Ajá, non, non. non é eh, o Estraño Río en, en galego, eh, que vai sobre un adolescente que está de viaxe cos seus pais eh, e os seus dous irmáns eh, en bici polo Danubio. E, eh, e nada, vai, un verán que pasan polo Danubio en bici. Eh, é eh, unha película preciosa. Eh, <clears throat> dende a primeira escena que, que, que vas coa familia que está andando en bici e a cámara parece que vai voando con eles e eles van como balas entre árbores da, ao lado da ribeira. Eh, ata unha última escena ou última, ou bueno, o final eh, no que están dous rapaces nun navegando o río só nun barco, non sei, unha peli moi bonita de ver. Eh, É unha peli sobre un adolescente gay eh, que non é sobre ser gay, o que tamén me molou moito. Eh, é sobre o descubrimento sexual, o, o despertar sexual, de un rapaz que resulta ser gay, pero non é problemático. Non é como que ten que sair do armario, nin que está loitando coa súa sexualidade, nin nada. É un rapaz que, bueno, é gay e xa está. Que, que, que mola moito que agora estamos no momento no que pode ser así. Uh Eh, e o director tamén me parece que lembra moi ben o que é ser adolescente. Que eu non me considero ser moi maior, pero é verdade que non me lembro moi ben. Eu son profe e teño alumnos adolescentes e ás veces penso que, que lles está pasando por la cabeza? Porque la verdade que, que custame ás veces, non sei, poñerme no seu lugar. E creo que aquí este director faino xenial. genial Um, eu igual me esquecín como te sintes cando eres adolescente, pero eh, con ese protagonista sentía que sí que entendía un pouco máis como era. Um, así que, nada, é unha película moi misteriosa tamén e onírica. Eh, ás veces non sabes si está, o que estás ven, vendo é real ou si estás vendo un, un soño ou o, o, o que sea. Eh, unha peli moi bonita y tenía moitas ganas de ver o que fai no, no futuro. Que guai. Eh, le, lera sobre ela, pero non, non a vi. Ah, pois, pois pero, paga a pena moitísimo, sí, sí moi guai. <clears throat> Vale. Eu a seguinte que puxen foi... Claro, eu quería poñer eh, de diferentes países tamén, e a miña intención inicial era poñer eh, a que vin en Cine Europa. Eh, de Brasil. ou Axente Secreto, pero sí. non está estrenada aquí. So, imos seguir as nosas normas. Exacto, entón, es... entón metín outra de Brasil que tamén me gustou bastante, uh -huh. eh, que aínda estou aquí, uh -huh. e que toca un tema semellante, e que me parece que é fundamental tocar estes temas agora mesmo. Uh -huh. Eh, aparte unha peli, non diría que unha peli moi grandilocuente na súa forma de facer, pois é bastante normal no seu, o sea, na forma na que está estruturada, pero os actores fano moi ben, os nenos actores fan un papel increíble, sí. a forma na que está representado toda a época dos 70 brasileira é brutal, ticando despois, bueno, porque vai da ditadura, vai dunha, do caso real de que ahora mesmo non me vou acordar e vou quedar fatal do, dun home que foi asesinado pola ditadura Brasil, en Brasil no nos, nos anos 70. Chamaban, no. Eh, E despois cando despois de toda a historia, non? E ves como son as personaxes no mundo real, pois ata tiñan unha pasada de ben representado, como se chama cando te colocas a, a cara, o sea, o peinado, Ah, sí, sí, sí. Era unha pasada. Moi eh, realista. Moi realista. Todo, sí. A casa. A casa. E ademais é unha peli todo. que tocando un tema tan duro ao mesmo tempo, pois pues, tampouco, o sea, pásalo, é dura, pero tamén é moi riquiña, porque ves unha mm. familia pois pues, que se quere, ves unha mm. forma de supervivencia nun mundo, non, que, que te intenta destruir, entón, gustome mm. moito nese sentido. Sí, unha Fernanda Torres. Fernanda actriz, Torres, no? sí, increíble. que é increíble, que esa muller é increíble, increíble, entón me pareceu, sí. Sí, tivo moito éxito en Brasil, creo que se fixo a, a peli máis taquillera Caramba. de Brasil, non sei se de, de, deste de ano, de, da historia ou algo así, menos mal, porque sí, fai sí, falta fai que falta, a xente vexa no. historia sobre Non, é máis moi ben feita. Pasado, o sea, é feita con notase con cariño, non? Como con <coughs> Sí, sí, sí, sí. Muy ben. Uh, a miña seguinte é eh, o número 5. Uh -huh. No, o número 6. Será, porque xa te será 7. <laughs> o número 6. <laughs> <laughs> non sei contar. Eh, no sé si se viches esta. Eh, en, galego chamase un, un asunto de familia. Eh, Hard Truths, a nueva película de Mike Lee. Ah, creo que ainda non a vin. Faláchame dela. gran director británico que os seus 82 años sigue, sigue estando mejor que nunca. Espera, este hombre de mm, primavera... No, de 4 de Um, outro ano, Another Year. Como non vin esta película? Sí. Un dos meus directores favoritos. Pois é moi wow, boa, tens que vela. Non sei se está en filme no, ahora, pode ostras, ser. Ostras, pero pois se me escapou totalmente. Bueno, porque llevo un ano que non teño tempo de nada, pero pues, pois. que me encanta este director, pois eh. este, no, esta noite tes plan. Xa teño plan. um, <laughs> Pues nada, volve traballar coa brillante um, Marianne Jean Baptiste, eh, que, con quen fixo Segredos e Mentiras, uh -huh. non sei se viches esta eh, que dá unha actuación explosiva. Eh, fai de unha muller con depresión que odia a todo o mundo eh, e que ataca cruelmente a todo o mundo que se lle cruza. <laughs> eh, por unha parte, as súas explosións son graciosas, porque está dicindo barbaridades todo o rato. Pero tamén é profundamente triste, porque ves que esta persoa non está nada ben. Eh, así que riste incomodadamente mentres eh, iso, mentres sintes unha pena profunda para, para ela e para a persoa que está atacando tamén. Eh, e bueno, tamén no, que nos cruzamos nós con xente así nas nosas vidas tamén, non? Que ves unha persoa que te ataca na rúa ou que, que está no seu coche, uh -huh. que te grita unha barbaridade e e te sintes mal ti, pero ao final, o sea, creo que me fixo sentir Sintes pena, pena por esas persoas sí. tamén, porque obviamente esas persoas están pasando moi mal. Sí, sí, sí. Eh, <clears throat> e como todas as películas de Mike Lee, cada persoa é unha persoa plenamente construída. E moi, hai moitas escenas que un director no, normal cortaría porque non ten nada que ver coa historia pero el non está moi interesado na historia está moi interesada nas persoas que saen nas súas películas E, bueno, ten unha forma moi interesante de facer películas con moitísimos ensaios uh -huh. no que conxuntamente construyen a historia, os diálogos, as personas, hai un director moi interesante e moi diferente. Um, así que nada, o que fa, consigue facer outra vez é captar a dor de, de ser humano, pero tamén o poder das conexións humanas. Eh, e unha película tamén cun final aberto e ambiguo, eh, que te deixa pensando, non sei, uh -huh. molou a mí moito. Jo, teño que vela, que de verdad, eu... Uf, tiña ata postes das súas películas na miña habitación cando era máis ah, pequena. Sí, sí gustaba, gustaba moito sí, este home. Moi moi guai. Vale, eu a seguinte que teño é un simple accidente. Uh -huh. Que a película, non sei, Just an Accident, Just a Little Accident. Uh, it was just an accident, just algo así, en inglés. Sí, sí en inglés. Que é unha peli iraní, que ademais agora o tema de Irán pois pues, está candente. Outra eh, vez, sí E fai, fala precisamente diso, non? De, da, da falta de liberdade dos iranís, pero fai dunha forma que te rís ás sí. veces, non? E entón a min gustoume moito e ademais achegoume moito a historia de Irán aos iranís. Pareceume unha peli moi chula. Tengo as súas cousas, obviamente, ten momentos pois máis ou menos creíbles, ten algunha cousa, pero... Mm eu pasei moi ben vendo. O sea, dentro da desgracia, isto soa fatal, mm. porque é unha peli que fala moito, sí. o sea, que fala de do, de cousas moi moi moi dolorosas, pero dunha forma E ten moito humor negro, digamos, non? No. E ah. a min achegoume tamén porque o que comentaba no mesmo podcast, non? Que temos tendencia a ver determinadas culturas sempre cunha, cunha mirada de víctimas, non? Mm. E, e tamén se ríen, joder, e tamén mm. se ríen da súa desgracia e tamén viven e son seres humanos como todo Dios e entón gustome moito isto, non? Porque te chega de outra forma a historia iranía, toda a desgraza que está pasando e que además xa vos digo que agora está no candelero totalmente e que oxalá consigan liberarse de toda esta opresión, pero sí, que sí, un pouco a ver que está pasando. Bueno, e, e, e xusto a él que, que xa, xa o arrestaron o uh -huh. director Panaji, pues pois puxeron outra demanda para arrestalo outra vez. Por agora está fora do país, a ver se... Si... Dixo que ten intención de volver sempre a Irán. Um, a no, ah, porque se nota pasa. que adora o seu país, eh? Ah, Son sí, pelis que se nota que, que lle gusta moito e que o quere liberar de toda esa merda, non? Sí, sí. E, e el, iso que el só sabe vivir, vivir en Irán, como é o seu fogar, claro. e non quere marchar e quere volver. Eh, así que sí. O sea, bueno. Y sí, no, e aparte da forma na que está feita, e iso, porque tamén quería meter varias películas de diferentes sitios e tal, pois pues sí, moi guai, gustame moito. Sí, no, unha peli, e gustame moito as súas pelis que fai en uh -huh. condicións imposibles, porque non ten permiso para facer esas uh -huh. pelis, uh, fanas igual, e no, un, un director moi interesante. Eh, ao meu número 5 é outra peli que fixemos para o podcast, que é Vermiglio. Ah, sí. Eh, unha italiana, Tanto. eh, Sí, sí, moi, moi guai eh, que, que está dirixida por Maura del Pero eh, é unha película sobre as vidas de tres irmás eh, dunha familia grande nunha aldea pequena das montañas italianas eh, está ambientada eh, durante un ano ves as catro estacións pasar eh, e xusto cando está acabando a Segunda Guerra Mundial e retrata a vida das mulleres e as súas posibilidades nesta época que basicamente incluyen casar eh, facerse monxa ou para algunha sortuda estudar. Eh, é unha película moi silenciosa e sutil, Eh, ten unha paisaxe preciosa e abraiante, eh, sintes o fría da montaña, o silencio da casa, eh, unha casa no que reina o pai, Totalmente. que non é mal home, pero xa é un pai da, da súa xeración, non? Así que non, é unha peli sutil e silenciosa que non te machaja con discursos obvios ni nada así. Creo que ten moitísimo que decir, pero ao mesmo tempo di moi pouco. Eh, nada, eh, así que non hai moito ruido, pero sí que me quedo, sí que quedou comigo durante moito tempo e, e non sei. sí. eu de feito metina tamén, agora. Ah, pois pues mira. Sí. Pois iba a dicir contar, o sea, agora na, nesta posición, na posición que ah, vou sí? agora. Pois pues sí. mira, estamos igualados. Eh, bueno, non sei, creo que unha máis que arriba porque eu levo unha antes que a ti. Sí. E eh, que a mí esa peli pareceu impresionante como con tan pouco, ¿no? Mm. Uai, que tan bonita. Tan bonita. E tan triste. E fala da guerra sin ensinarte a guerra, ¿no? Sí. Eh, uau, impresionante. Esa película a mí tamén me quedou no alma durante moito tempo. Sí. Non sabía se se podía ou non, porque non me acordaba se fixéramos en 2025, pero sí que 2025. E, e outra destas que creo que, non sei se estaba nominada ao Oscar tamén, o, pero bueno, Saiu en moitos países 2024 en, en, en España, en Galicia en 2025, sí. Sí, sí. Moi ben. Que, que posto estamos? Que... Vale, eu estou no número 4. Entón eu acabo de facer a 4. Pues pois vale, vale. A 4. Eh, <laughs> vale, eu teño que dicir que igual o top 4 son as pelis que máis me impresionaron, uh -huh. o sea, non sei, se que están nesta orden, pero un pouco como dixeches ti, non sei se de verdade mañá me preguntas igual, sabe, pois, pues, que, pues, pois que, os, que os cambiaría de, de posición. Um, pero bueno, para mí o número 4 é os domingos uh -huh. eh, de Alauda Ruiz de Azúa, eh, a directora vasca eh, tener de dicir que eu son moi, moi, moi fan dela eh, despois de ver Cinco Lobitos e a súa serie increíble que querer eh, pois nada, é unha directora que, que me gusta moito e para mí non decepciona con esta historia de unha adolescente que quere ser monxa non sei se teño que explicar este, pero creo que toda a mundo sabe agora que, de que vai eh, os domingos e E ten unha outra brillante actuación de Patricia López Arnaiz, que é unha das miñas actrices favoritas de todos os tempos. Só a vinen un par de cousas, pero pareceme increíble esta actriz. e, e, e nada, encántame o seu personaxe como a tía atea, que intenta disuadila de, de facerse monxa. E, un obispo dixo de que dixo que Ruiz, Ruiz de Azúa logrou facer un milagro co seu filme e, e creo que tiña razón porque tesa curas e obispos va dando moi ben da peli como es representa fielmente uh -huh. despois te xente como a nos atea que es parece unha peli de terror uh -huh. e e tantos obispos e os curas e nós somos capaces de dicir que é unha maravilla de película. Sí, sí, sí. Cantas persoas poden facer iso? Creo que sei que hai moita xente que, que a critica por facer unha peli que non se posiciona tan obviamente. Pero eu teño que dicir que eu o respeto un pouco por ser capaz de facer unha película que non se posiciona, que dúas bandas tan distintas poden verla e, e, e, e, e disfrutala e pensar que, que sí que representa. Uh -huh Eh, así que sí, que entendo a crítica totalmente eh, Pero dixen algunha que, que, lle deu, que lle deu un premio E que dixo que, que quere facer pelis para que a xente debate e reflexione Eh, E creo que iso é xusto que fai os, os domingos non sei, A min gustame moito Eu, de feito, pouco por iso non a quería meter Pero que tan boa <laughs> peli que non o puiden non metela Entón eu é a terceira que puxen ah, eh, mira. Ainda que eu lle faría a crítica de que para min o final posicionase máis cara a favor dos relixiosos que en contra. E sí. a min iso me cabrea un pouco, teño que dicilo. <laughs> sí, sí. Entendo. Porque a tía a pon un pouco como unha persoa horrible. E ao final, non sei se o fai a propósito, non sei se é sen querer, pero eu co tempo sigo reflexionando nese final e jódeme un pouco, sabes? Mm pero pero bueno, non é innegable que é un peliculón que é impresionante e que consigue que eso, que haxa xente de todas as partes que a queira ver, non? pero me parece que sin querer sí que se posiciona un pouco máis cara onde eu non quero mm. que se posicione. Pero vou ir máis alá de isto mm. Mm-hmm. e vou e metina porque pensei, joder, pero facer unha peli así non é non é doado, meterse na historia da igrexa e conseguir representalo tan ben como se fai todo isto non é nada doado, non? E, mm. e traballar con actores e actrices que o fan tan ben, pois a min, claro, é imposible, non? Sí. E representar tan ben, non? Toda esta todo o que rodea a historia da religión en no Estado español, mm. non? Entón por ese nese sentido metina, pero para min sin querer posicionase un pouco demais. Sí, creo que falamos iso no podcast original, que sí. ela dixo que van, claro, que a tía queda na en en, en certidumbre de sí. non non non decidiu creer, bueno, de, decidiu, non sei, decidir creer en Deus, así que todo está máis Claro, sei, pero, pero por exemplo, esa mirada final, sempre digo, non? Esa mirada final que la ten na rúa, a min iso me sen, sin querer, no. creo, eh. creo que, que, que, que temos que sentir algo como pena por ela e en plan de, pa min é a que mellor o fai, di, mira, que vos den por saco a todo, <laughs> sabes? Debería estar encantada, eh, non? Pero sí, sí. pero bueno, sí, é un peliculón e eu xa te digo, me Sí, sí, sí. No, iso que, que sí que entendo a crítica que xente que que que non está de acordo. Mm que, que, que, fa, que haxa unha peli que os obispo <laughs> digan claro, que sexa boa, que, que bueno, entendo tamén. bueno, pero pero, bah, <laughs> no pero sí, no, pero é impresionante. Cal é a túa número 3? A número o número 3 que teño é Sirat. Uh -huh. Eh, eh, creo que eh, seguramente a peli que máis me impactou ou vela no cine que fomos nos, nos as dúas vela o primeiro ano que, que estaba en cines eh, eh, xuntas e, e, e bueno, creo que agora <laughs> converteuse na película máis polémica do ano coñezo moita xente que a ama moita xente que a odia moita tamén moita xente Um, <laughs> e bueno, creo que un pouco, como sempre, depende un pouco de como a ves. E nós, como fomos o primeiro día, pois pues non sabíamos nada desta película. Sabíamos que, que tiña un premio de Cannes, pero eu non esperaba o que vimos para nada. Um, Así que una peli en parte uh, hollywoodense, como Mad Max, y después tiene otra parte de peli esotérica europea, eh, y una experiencia visual y emocional que te destroza. <laughs> eh, a fotografía impecable do deserto, as escenas flipantes dos camións conduciendo polos uh, cantís, o casting de Raveiros, uh, eh, que, que, que, que de verdade faltan extremidades, eh, a música electrónica que che vibra o corpo enteiro E para mí un fi, o que máis me gusta é, é un final filosófico um, que un pouco che fala de como seguir adiante despois dunha tragedia. Um, ehm, o mundo de Sirat, que, que está ambientada en un misterioso terceira guerra mundial, eh, no fondo que retrata é unha película que retrata con poesía a violencia o noso mundo actual, eu creo, Um, un mundo no que o mundo inteiro parece ser un campo de minas impredecibles coa ame, a, a ameaza continua de guerras, dictadores tolos de, dirixindo os países máis importantes do mundo a alza de, da extrema dereita todo, todas esas maravillas um, <laughs> para mí Xirá é unha obra de, de exploitación que te bombardea e, e que igual intenta guiarte espiritualmente eh, a como podes navegar un mundo tan cheo de incertidumbre sei que moita xente di que, que non, que é unha merda, que, sí, que vai de pero... bombas e xa. Pero eu no, sí que no, verso no. moito máis. Eu saín do cine destrozada. Ah. Eu, claro, de feito, as miñas tres últimas son as tres do Estado Español. Uh -huh. eh, los domingos, uh -huh. foi a que dixen. Cía sen sono, é a que digo de segunda, uh -huh. porque eu entendo que non é unha gran película de la hostia, pero a min pareceume que con tan pouco ensinoume algo de algo que nos medios de comunicación son moitas veces incapaces de ensinar. Uh mm. -huh E é casi como un documental sí. que dixen, mira, sí. o sea, ole por el, que estivo anos ademais dentro, traballando, ¿no? e pola xente que está aí, que quere contar a súa historia, non sei. Eu cada vez... O sea, igual non é a película que máis te mm, fascina, non? Pero eu cada vez máis creo que necesitamos este tipo de cine, sí. sabes? Para chegarnos ás persoas. E eu por iso dixen é que a mí esta peli gustoume moito, eh? O sea, mm. de, no sentido ese de pouco máis podo dicir porque xa contache ti todo antes. Bueno, e pero... falando de milagros, o sea, pa, que fixeron esta peli casi parece un milagro o de, sí, sí, tamén, o de no? Eh, Ciudad sen sueño sí, sí. E... Eh, tendo en conta ademais que ali casi non teñen electricidade nin ¿no? nada, o sea, o sea eh, é como, non? Sí, no, moi entón, no, esta peli a min é que me gustou moito sí, é moi, moi boa e chorei, e me ri, mm. o sea, non sei, sentino todo con eles sí, entón sí. foi como moi guai moi guai, así que perdón, o número 3 Los domingos. Los domingos. Esta dos. é Cidade de Sensono e cal é teu número 2? Uh, eh, bueno, o meu número 2 Ah, unha batalla tras outra. Xa, estou a piques de metela, pero preferí meter Sinners. <laughs> no, é no. que non quería meter que todas as grandilocuentes, entón dixen, va, pois pues, que me gustou máis. A mí en Sinners isto vai generar debate. Ai, Dios mío, non o podo creer. Sinners mellor que unha batalla tras outra. Está cola. Oh, <laughs> ah, Dios mío. Ay, eh, no, bueno. estoy, eh, que me parece un peliculón, pero dixe, mira, vou meter solamente unha de grandes efectos especiais, as demais as vou meter en plan... Ay, Dios mío, bueno... <laughs> Ay, unha batalla... Ay, pois, pues, nada, sorpréndeme que non está... Bueno, sí. eh, ah, creo a que... gusto, gustame moito, eh, unha batalla sí. tras outra. É un peliculón, é eh, innegable. Eh... E a mensaxe tamén mola moito. Sí, pois pues, é a peli que máis gocei no cine deste ano, estou seguro. Eh, E, e tamén teño amigos que a critica porque din que non é suficientemente política, pero a pesar, o sea, creo que iso ten que ver tamén que nos decía tanto antes de ver la peli, de que era unha peli moi política bueno, de Hollywood, Estados Unidos. Bueno, tan... No. Eh, non se pode pedir moito máis, non? Non sei. E iso que diría eu, o sea, o feito... O sea, bastante fai xa, bueno, non? Para... Eu non creo que Anderson pretendía claro. facer a peli que están vendendo na prensa de que unha peli super de esquerdas, política ante trump que é todas esas cosas. Uh -huh. Pero... Pero sí, o sea... Non é só estas cousas, non sei, como é, é unha peli entretida, de acción, eh, tipo o Gran Lebowski sí, cunha sí. crítica, pero non é Cidade sen sonho. O sea, non, non é Cidade sen sonho, non é... Non, non, é unha peli super entretida, pásalo moi ben. Sí, sabes? sí, así que, bueno, un pouco... Vale, entendo que, o se podes querer que sexa máis política, pero creo que nunca foi a intención da película. E sí que é política, porque os vos son uh, revolucionarios de esquerdas e os malos son, obviamente, os idiotas de maga de, de, do mundo de Trump. E, bueno, entendo que podría ser máis crítico, pero xa ter iso tan obviamente eh, debuxado nunha película que custo 100 millóns de dólares de facer, pois xa é bastante. Eh, Nada, xa encantoume. as actuacións de por parte de todo o reparto, especialmente DiCaprio, que fai eh como se di, el, el notas en Eh, The Dude, de, do Gran Lebowski, basicamente Ai, está nota, facendo... Sí, creo que non me acordo. Non sí, pode... bueno. é que sempre vien en versión original, ah, vale. entón non pues sei, The pero... Dude, sí. sí. The Dude, eh, que o fai genial, está, é un cambio na súa carreira que non está facendo actor guapísimo sí, sí, xa. Sí, no, no, sí. Está facendo un, <laughs> dun, dun pai feito merda que fuma maricona todo o día. Sean Penn, Benicio del Toro, maravillosos, uno super tolo, outro super gracioso, o sea, moi... E a mellor escena de persecución de coches dende hai moitísimo... Ni me lembro ver outra escena tan guai de, de coches nunha película nos últimos anos. Eh, moitos momentos de comedia física e despois eh, que Andersen eh, o puto amo coa cámara. O sea, ver calquera película de Paul Thomas Anderson para mí eh, gozo moitísimo de ver como dirixe. E, eh, seguramente é o mellor mm, tecnolóxicamente da súa xeración de Estados Unidos, sei, a mí... Para mí, a súa mellor pele dende Pozos de Ambición. Mm-hmm. en, Cantón. Eu a primeira me vai xerar enemigos, non, pero que é o que dixeches ti, es que eu puxen de primeira Sirat porque o que sentín con esa peli non o sentín en moito claro. tempo. Sí. E eu entendo a túa crítica que se falla agora, tamén lin despois, non, que colonialista, que non sei que, mira, pode ser, pero que eu salín da peli, o sea, eu houve momentos da película que era rollo, non quero deixar de mirar, pero non podo seguir mirando, o sea, era como, por favor, sabes? Sí. E claro, igual é o que nos pasou a ti e a min, non, que vimos o principio de todo. Non se falaron, non saíran entrevistas no. a... Aí sí que estamos fartos de ver entrevistas de Oliver Laxe. Claro, que... non sa... pero non se veían entrevistas de Oliver sí, Laxe. Claro, sí. todo o mundo que se Oliver Lache me cae ben ou mal. E que a min, sí. fora, de, fora de, deste de director, o sea, sí. eu facía moito tempo que non sentía tanto nunha peli. Mm. E só por iso dixen, é que non podo ignorala, non podo ignorar a Sirat, porque sí. é que a min de verdad, todo que dixe antes e non sei se si máis, porque eu salín removidísima. Sí. <laughs> Que, que ah, topamos amigos na, amigos na porta e dicían, que tal? E eu me digo, non me calar, nada, sí. me calar, porque calquera cousa que diga vai ser o bo ou malo, un desastre, o sea, sí. estaba removidísima. Sí, e a día de hoxe aínda me remove, unha peli... Mm Eh, unha escena en concreto que a xente que a viu saberá cal é, sí. a min eso é que me sigue a, sigo tendo aquí dentro. Sí, entón sí. fui rollo, teño que meter esta peli. Sí. No, eu enténdote, eu enténdote y, perfectamente. Sí. E entón para min é a número uno por iso é E, e, e bueno, xerou moitísimo debate, porque despois, ora por aquí todo mundo veu Sirat e tiveches que falarle o que pensaches e a xente que a odiaba e uh -huh. nos intentando convencerles de que era bo. Non sei como falei con moitísima xente. Si, sí, eu tamén, buf. E de feito, xente que a mí entra me dicía, un, que horror, non sei que, e despois falando con elas, de repente dicía, ah, pois pues igual me gustou, era rollo, sí. a ver, pero por que tanto odio? Non sí. sei, sabes? Creo que polo menos convencina varias persoas, vale, pois é máis interesante do que pensaba. Sí. Non vou dicir que convencina ninguna persoa que odiaba a Sirat de que era boa, Xa Pero, pero sí que non é simplemente unha peli de bombas, non no, creo. No, eu. Eh. hostia, a min de verdad. Sí. Eh, pois pues sí, enténdote perfectamente. E a, a, a miña favorita do ano é a rapaza da agulla. Hostia, moi ben, sí. é que é un peliculón, eh. Sí, e, e como dixen que esas catro son as que máis máis me gustaron, esta quedouse comigo ata agora, volvín sí. vela outro día porque iso, como non está saindo <laughs> moito nas listas da xente, nin, non entendo xa que pasa, pero xa, esta sí que me tocou moito, Um, é unha conta de fadas para adultos sí, nun branco e negro preciosísimo, pero tamén moi feo. Um, non sei, hai esta bruxa que ten a tenda de, sí. de chuches que será boa, será mala, Um, e non é boa nin mala, o sea, é moa sí. e mala ao mesmo tempo, non? É como... E, e non sabes, eh, non, non sei, non, non sabes como é, todo o rato estás dubidando, que está sí. pasando, que eu volvín vela con, con un amigo, E iso, como é, esta personaxe moi famosa en Dinamarca. Em, pero aquí, claro, non sabemos quen é. O sea, eu non coñecía a súa, a súa historia, ti tampouco. Así que nós estamos sorprendidos cando aprendimos o que está pasando. Sí. E este amigo igual como, pero que? Sí. Em, non sei, parece moi moi guai. Das mellores actuacións do ano, fotografía do ano... Em, o sea, sí, gústame todo o que ten que decir sobre... Non, tamén tanto Vermiglio como Inde Estou Aquí, como esta, como moitas pelis que vimos este ano, de estar vivindo eh, unha época difícil uh -huh. e que, o que che toca de vivir e como sobrevives este momento ou como sigues adiante pois creo que iso está presente tamén eh, nesta película e e, e non, non, o sea, eu recomendo que máis xente a vexa uh -huh. Así que... e que eu creo que todas en xeral falan desta época pero intentan facelo de formas diferentes a como se falaba antes non? quero uh -huh. dicir Eh, son como novas perspectivas quizáis porque temos máis conexión pois, eu que sei, ou co pasado ou con nos mesmas, ou se fala máis cada vez máis de saúde mental, non sei, pero como que mm. son, teñen como máis capas non as pelis de agora, falan de moitas cousas e ao mesmo tempo hai crítica, pero tamén non sei como explicarlo, pero é como... E, e de repente temas que pensamos que, bueno, e xa, saímos sí. ben, non? Ahora hai Aborto, ahora sí. e todo iso, pois pues de repente sí. non estamos tan seguros de que iso sí, vai a seguir sí, no futuro, no, no, claro. así que hai que estar aí eh, constantemente. Eh, sí, estos temas de repente son moi importantes outra vez e están están facendo esa pelis precisa, precisamente por iso, creo. Bueno, pois estas foron os top 10. Mire eh... que divertido facer a lista. Eh, o máis me encantou, <laughs> encantoume. e eh, o, o de sempre, o eu quero que a xente agora, todos os nosos seguidores e seguidoras, seguidores, Ajá e eh, digan tamén cales son as súas pelis sí, favoritas. Sí, avisádenos, sí, criticádenos eh, se des a Sirato, sí. Romería ou o... Unha batalla tras outra ou, o... e que, que, non, que non vimos, que, que nos faltou. E tamén, e bo, que moitísimas, claro. Eh, seguro que hai millóns, pero pero mm. bueno, o sea, nos que comentedes, que é o sí. que nos gusta e vémonos no seguinte teleclube que será normal. Empezaremos a volver pelis 2026, non? Sí. Ah, bueno, pois pues, xusto imos, bueno, Sí, unha peli que en moitos países xa estrenouse en 2025 empezamos, o sea. Moi ben, ti dilo porque xa viche. Sí. No, eu non a vin. <laughs> ah, non a vin, ah, xa, ah, no, esta non a vin. Sí. Ah, no, ah, no. ah, vale, vale. bueno, bueno, xa, xa, xa vos diremos. No noso Instagram que temos que mm. que sí. arroba o teleclube. Será, sí. <laughs> pois pues nada, moitísimas grazas, eh, que teñades un inicio de ano estupendo, que xa levamos uns diñas e eh, nos vemos e nos escoitamos no seguinte teleclube. Sí, chao, chao.